malamico en mia POSCHO Post telefono, compufono cae ciu ain sclavigilo. Ciel ocasas che io commence luxa superfluagio, ciu pli bonigas la homan vivon, ZIN farante pli conforta, en iu mistera maniero farigas fine balastaccio quiu vere genadas nim, piele rimarcinde actualan exemplon prenu posttelefonon au gian evoluigon la compufon. Antau quin iaroi prescau ne estis posttelefonum. La malmultain tiam existantain oni consideris superfluajoi cae luxai rango simboloi. Tiam, se vi eliris de via heimo au labor loco, oni ne plu povis ec contacti vin cae tiel vi giuis plenan, sen genan cae sen liman privatezon. Ciam la post-telefono aperis, gi ec allogis multain homoin unu flanque progia quanca malofta utilo cefe en subitai au esceptai situazioni. Ali flanque pro la eblezzo pavi ciel gravuloi cae riciuloi. Tiel ne rimarcite dum la lastai du dec vin chiaroi post telefonoi transformigis el superfluagio en necesson, nepran cae nemalhaveblan ilon. Mi bonege rememoras pri la reclama slogano de la tiama unua post-telefona provisanto. Dank al tiu cino viga apparato, vi ne niam plu estus sola. Gi sciocegis min mi imagis min mem en malibereia celo, devigita cun vivi cun aliai prisonuloi cae elteni tagon cae nocton ilia in ceston cae babiladon. Similan, por mi suferigan mancon de privatezzo, mi spertis dum mia tre longa reservo servo en la armeo alia fama slogano estis transformu ciun malsparotan horon en laboran horon. Horoi en trafic stopigioi ja estas malsparajo, cae se ni povus ilin transformi en horoin de laboro, ni povus eliri el labor loco pli frue ciui flancoi shainas gaini. Despli, am temas pri compufonoi, ciui ebligas ricevi cae sendi ret posta in messagioin. La rusa camuflita manipulado de la laboristoi estas clara. La labor donanto donas sen page cian pli compufono compufonoin al siai dungitoi, condice che ili estos ciam atingeblai, cae facte dirante al ili. Se la ret postai messaggioi atingos vin sen procraste, vi povos esti pli efficai. Respondi pli rapide, cae tiel havi pli da libera tempo por vi mem tamen facte, el la vid punto de multa i officistoi tio vere malfaciligas ilian vivon. Ili neniam povas disigi el sia laboro, qui gene persecutadas ilin cie cae ciu hore. Cial homoi consentis pritio? facte ili neniam donis sian consenton. Cio ocasis ne rimarcite. Tiu proceso ocasas lau unu e la plei fundamentai legioi de historio. Superfluagioi farigas necessui. Io, cium commence oni faras, char gi faciligas nian vivon, tre ofte farigas poste ne malhabebla necesso, cae nepra absoluta necesso tre ofte farigas damaja, sufoca au almenau dangerete usebla cae primo kinda. Ciu vi rimarcas cium da zombioi iele trapele promenadas ravitai en iu transtera mondo, laute parolantai al la aero, sem povi ausculti usava in circa ubruoin, pro la oreloi stopitai de auscultiloi, sem etse rigardi kien ili metas sia in piedoi, char ilia atento estas focusigita sur iu ain ecraneto ie via cefemensa sano homo sapiens